Into the Pit il-grupp uh, Sonic Storm Single li tawna nar 28 ta' Awwissu. Ftit tal-ġranet ilu il-grupp tana debju full length album tagħhom bl-isem ta' Keep to Your Ruin. Jien Noel Mifsud nistinkom tqattaw dawn is-satejn miegħi. Il-programm jismu Heatstrokes, il-programm għal metalheads ta' kull età. Programm li illum huwa mifquħ daqs bajda. Dawn huma l-grupp Ex Vandas li ser nitkellmu dwarhom U kif semmejna qabel dik id-diska, illum um, ser nitkellmu fuq event li ser jikkommemora band um, nistgħu ngħidulhom naqra anzjani illum um, tampari um, u band għadha żgħira, hemm bitwin hemm ħafna eh, band oħra li ħan nitkellmu dwarhom. Magħna għandna lil Bahri Ray, nilqgħuk għal darb'oħra fl-istudios tagħna. Nsallimlek Noel lilek u s-semmija kollha. Il-band l-anzjana ħanejtek, il-band il-matura, ħanejdu għek. Anzjana ħana daqtejn ta' daqtejn agers, sena d-diela. Lex Vandals, 40 sena. 40 sena mitwaqif tal-band, ġifiri fil-sajf tal-1983. ħanajt mistoqsija automatika. Meta naqqattu fl-83, konna ktibna fuq u kol fuq melodija mill-bio tajba ħafna tal-ex Vandals, pero kont għattiġik f'moħħok li 40 sena wara ħatkun għadek fuq stage id-doq? Għazzu li lew, li veri, inti meta t-forma bendi sa ta' dak il-ħin għal-prezent, mbatt Mela, nerġaw niġu għal aktar tard għal kem għandu żmien il-baħar, kem kellu żmien il-bahri. Ehm, naturalment, il-membri kollha kienu dik l età żgħira, ġifieri ehm, rej il-ħamimu daqshekk ukoll tampar. L-ewwel l-ewwel ngħidu formazzjoni li konna ġol garax. Konna tampar xuxin kważi jiena bil-ħamimu tampar xuxin u kellna drummer Mario Bonnici Kien fost daqsxejn iżgħar. U bat ma tisalaq Mario daħal bħala drummer il-ħamimu jiena libt minn bejza l-kiterra u daħal Mark il-crusher. Daka kien naħseb xi ħames snin iżgħar minn mbagħad Mark. Bija mbagħad minn daħal wara dejjem kollha kienu iżgħar minna ġifieri. Pero nistaw ngħidu li naħseb il-Vandals, un batex Vandals, waħda minn dawk il-bands li zammet it-torċa tal- ta' trash jew Malta ħaj. Kontu l-ewwel band trash. Meta bdejna aħna propjament laqqas konna nafu bit-trash, jiġifieri laqqas konna nafu ndoqu. Ngħid għalija jinqas żejjed li jiġi. U tipprova saqsi u kien hemm minn tagħna xi lezzjonijiet u hekk, jiġifieri bħal Stephen tal-Purple Haze, ċali tal-Atlam u Lizio tal-Atlam, ċali Paletti, dak kollha jnuni ħafna lili. U u dajjem konna jgħidu nixtiequ ndoqqu bħal motorhead iktar fast. Sakemm fin-1986 Sumbat, speċi qed tisibu radju Taljan, kien ikun fuq radio Taljan u kien hemm kunċert jekk nisa żball Metallica Exodus of Venom kienu. Mhm. U għedna issa da l-istil da, għedna smajna whiplash konna diska ġenninna, bdejna prova namluwa, nlaqqu ma dak mhm. l-ispilek, u bdejna minn emmek. Imma konna għadna ktar jisu għajnejduħa. Sal-88 iktar speed metal mill-trash li ndoqqu issa divini. Għanaddu biex nisimaw iktar mużika mill-grupp Ex Vandals. Is-siltiet li għazilt ehm, jeħduna il-perjodu kollu tal-grupp eh, bejn mill-1983 sal-lum. Fil-fatt, ehm, ftitilu san samu aktar tard u koll kienet ħarġet compilation 35 Years of Metal. naturalment għaddejtu minn ħafna bidliet ehm, kien hemm żmien li kontu waqfin ukoll, ehm, però għalkemm inti Il-vandals kienu waqfin, inti ma kontx wieqaf. Inti kont. Ma konna wif, mux il-belt ma kienx qed funzjona, ma l-membri kienu sparpaljati jiena u l-ħamimu f'kull mm. band li kellin kien il-ħamimu wkoll jifieri. U kellna nemlu wkoll mal-abstras jifieri. Dik li kien daga. Ma li kien ġara qabel meta Mark il-kraxer id-deċida li jemigra lejla l-Ingilterra, Xi 1989. Eh, mbagħad ridna nsibu replacement eh, u ġew Albert Bell fuq il-bass, Rasti bħala kantant u Aldo u Mark mhm. fuq kitera. Saldo kien konna ġiġa intuħ ċans jitla maħna l-emmula u f'xi kunċerti għal-kem kien għadu zaħir. U dik il-line-up li konna ħriġna dak il-demo ta' Rise of Evil. Li spiċċa, ehm, diska minnu spiċċat fuq vinyl ehm, ġo ma nafx li ma pajjiż għax pajjiż Trump ehm, minn ikun irrid jaf iktar fuq din il-diska li qed nitkellmu partikolari kont ktibt artiklu fuq melodija u tistgħu issibuha wkoll fuq Discogs minn jinteressax jordna. Naf min għandu għaw Malta u koll jena. Umbat, il-tajtu l-kazin u raġajtu naraqattu. Le, umbat, dik kienet meta meta daħlu Albert. Ah, eh, eh, Jibbiz bicċa. U ma wara ftit ta' żmien Albert mar mal-Forsaken, jew għadu l-Forsaken. li bdejna nesperimentaw anki fuq id-death metal ġifiri, anki kanna diski ta' xej grind u koll bil-blast beats ġifiri affaritek dak iż-żmien. Jisom minna sa' 1992 jew 94. U bat dejn iktar nafsu fuq il-benzil punk li kena u l-ħamimu kellu l-order Għax jisu beta kena ma' patija kbira fil-band, ma baqax tiffunzjona. Mhm. Jisak ma għandikx gowl għal xi ħaġa x'tagħmel. Mbagħad kien ġie rasti wara li għadda żmien, reġa' waqt practice tal-abstras. U l-ħammimu kien ilu jew ġen ġifieri biex nipprova nagħtu nerġgħu refurbishment ta' xi ħaġa u nerġgħu nkomplu. U tkellimna għedna għaj nipprovaw. Għadna pass issa naħduha naqa bis-serjetà u nipprovaw nibdew nirrekordjaw. U bisu f'sena ktibna l-ewwel album uffiċjali, Erosion of Our Liberties, u bqajna sejrin konstanti issa minn dak iż-żmien Fil-fatt kollox hemm tliet albums u DVD u xek. Mela, dak id-demo li qed ngħidu Rise of Evil, dak kien rekordja ħonna Marcello. Demo li għadu kemm ħallina milux wisq. U 99% eh, dik id-diska spiċċat fuq vinyl. Naħseb li konna għamlu tape trading aħna dak iż-żmien tiftakar Noel. U dak it-tape żgur mar mill-Awstralja sa Brażil ġifieri fuq il pajjiż kien konna xeba ħbib mm. u titrejdja u fuq zajn u hekk. Għan nissuspetta li xaħat għamel compilation da minn ma nafu ġifiri. Dak wieħed. Un bat kellna fil minna li jatu taw zint and for jew fajt ma nafx id-dati eżatt l-Erogen of Liberties. Wara Hebriġi Silence Umbat Extrium di Trut. Umbat għamilna, meta kena il-35 anniversarju, għamilna 35 years of metal, u minna li jgħismu. Ah. Eh, Dissan għanna 40 years of metal? Għanna l-konċert. Jena dafli bħala kollezzjonist dejjem nkun dejjem nitlobkom xi ħaġa ġdida. Għadna għadna fil-proċess. Ħajkun hawn diski ġodda ġifieri fil-kunċert ukoll. Fil-fatt hemm l-aħħar li tkellimt kemm miegħek u kemm ma' Bertu hemm diski l-ġodda hemm qegħdin hemm xogħol. Għadhom mhux irrekordjat, irrekordjati bħala demos biex dejjem nesperimentaw fuqhom ġifieri għadna. Għandna ċans li darba li m'għandniex deadline Waqt li konna għadin nisimaw dik is-silta Anthemes of Dead meħuda mill-album Erosion of Our Liberty li tawna fl-2006 Intant jiena tellajt id-dati mill-ewwel law, Erosion of Our Liberty 2006, 2009 Breach the Silence u Exhume the Truth 2017 u mbagħad hemm it-30 Years of Metal 2018 ehm, u 2019 Who We Are il-Live DVD. Ehm, issa qabel dak mbagħad hawnhekk hawn imniżżel ehm, Crusading Sinners video fil-1990. Ah, video kien. Naħseb wieħed mill-ewwel videos li band Maltija qatt tagħmlet. Ej, dak konna minn launching tiegħu il-BJs. Nsejtu kont. U l-Rise of Fire, dimu fin-91 u. Mux dakant għazg zbal jemmek, no, il-kontat l-ekbija, Rise of Evil dak ismu. La nafem fis tiela jew nar tiela xi ħaġa tiela. Lejn naħseb xi ħadd pinġieħ, imma li sem hija tajjeb. Bissa li għaw Malta naħseb każetta, jien bissa tfadalli. Imma li sem hija tajjeb fuq, lejn il-każeb biss il-kaver ta' ġifieri. Bajda ta' marra tiġi fertilizzata. Forsi minn kopja ħassa li naqrek u għamil kaverru. Mbagħad hemm dak l-split li semmejna, last call For the Lost Scenes Volume 2. U ma nħodix bi kbira li forsi hemm diski oħrajn li f'xi compilations oħrajn ġifieri. Żgur la hemm da naħseb jiena da sirt naf bih kif għetlek, meta kont nikteb l-artiklu fuq il-Vandals u sibdan u saqsejtek mill-ewwel għetlek da x'inhux qed ma smajt bih. Għax naħseb dak iż-żmien anke konna nitrejdjaw rehearsals, sa bil-kazet player konna l-rekordjaw ġifiri. Mm. Tista timmaġna. Ma dik kienet xi ħaġa sabiħa li sfortunatament ħafna bands illum ma jagħmluhiex l għonet li hemm ħafna li ma jirrekordjawx ir-rehearsals li jiena nara żbal kbir għax anka llum bit-teknoloġija llum ma jħodlux ħaf spazju qabel fuq kazett kont tirrekordjhom. Jorri turil jekk tkun naqra avvanzat. Eh, ma l-lum għandek kompjuter, tirrekord jaħsew u mux tmur xar wara tgħidlu x'diska konna qed nagħmlu mur ftakar. Aħna ġili jirrekordjaw bil-mobile biex ma eh. jinsawx id-diska ġifieri. Problema tkun l-imbat inti jom id-diska tajba u jaqpaw dejjem jisimgħu l-antika. U kun biex il-ħaqna b'dinnija, sa dak iż-żmien. Anka forsi għal data jek telħu taqbdu daw id-diski l-garax recordings ta' diski li ġaħarġu naturalment, mus senajd li koħroġ diski li għadek maħriġ, tu toħroġ u forma ta' CD ehm, limited edition forsi ta' ah, ah, kunu garax recordings. Id-dijat jem anki biex nerġu natu spin ta' diski ta' 90s ġiviri, mm. imma eh, kollok commitment, u ma tistax darba f'ġimma jew ġimma tej tintaqa' u ħa tagħmel daw id-diski. Le, żgur. Le, jekk se tirrekordja xi ħaġa mill-ġdid, trid eżatt trid. Jagħtulek ħafna ħin biex toqgħod titgħallimhom terġa', se tirranġhom daqsxejn kienu jkunu ta' ċertu livell issa sirna ħjar ġifieri. Tipprova tirranġhom naqra żgħira. U dan l-aħħar wara li semmejna il-ħruġ kollu, ma nafx kux l-ewwel gig tiegħu kien il-Farsin Sbir Fest kellna Albertu fuq il-kitarra reġa'. Eh, eh, dika oħra ta' Albert kienet li stedinniħ għat-35th anniversary pala bassist li kien mala fin 91. U vera ħadna pjaċiri fil anki fil-practice ek asnaf ġi Għemmek morna l-gazin un tal-futbol, xarba tajba u għati prova jgħidu l-ħor jakseb. U ġbetu li dejak Albert, musa ngħidlek kienet xi ħaġa ġdida x-Sakro Sanctus kollox daqqu. Ġifieri kellmu kien fil-fatt. Ehm, ġifieri xi ħaġa sabiha u naħseb Għal minnu tamparna li jerġa' jara lil Bertu fuq l-istage mal-Ex Vandals hija xi ħaġa kienet xi ħaġa nostalġika li nerġgħu naraħ wara dak iż-żmien kollu għalkemm jien niftakru b'xaru qasira ġifieri. Kien għadu qabel il-Vandals, qabel Forsaken. Mal-Cremation. Mal-Cremation, jien niftakru b'xaru qasira, eżatt. Insomma, qasira, mhux għax kien qasira. Spalleja. Intant aktar mużika ta' grupp Ex Vandals mill-album li tawna 13 ta' Ġunju tal-2009 bl-isem ta' Breach the Silence din hija Secluded. Però, ehm, naturalment, dan kollu din l-istorja kollha ser tisimgħuha fid-diski kollha li ħarġu matul dan iż-żminijiet fit-Trash and Burn. Event li ser nitkellmu minn hawn ftit ieħor, fatt ħa nisimgħu waħda mill-bands li ser tieħu sem f'dan il-festival. Mill-album il-ġdid li l-grupp Anima Mortwa tawna U hekk wasal il-ħin nitkellmu fuq dan l-event, Thrash and Burn 40 Years of Metal. Aħna ħa ndoqqu darbtejn fi Thrash and Burn, ħa ndoqqu l-Ġimgħa fit-tmienja ta' Diċembru u d-disgħa l-għada disgħa ta' Diċembru. Imma ħa naqsmu s-setlist, l-ewwel ġurnata d-diski l-antiki u d-diski l-ġodda li għandna riċenti issa ħa ndoqquhom fit-tieni wieħed. Issa bħala l-ewwel ġurnata ħa jkun hemm il-Valiantis, grupp power metal, jogħġbuni ħafna. Ehm, L-Anima Morta, għadhom kemm irriliżjaw CD wkoll, u aħna bħal ex Vandals. It-tieni ġurnata ħanibdew band ehm, kellna request minn Marija, l-pjanista ta' Delirium. Għandha timmaniġġja band jisimhom Electric Echoes, verament għadhom żgħar tal-iskola, nistħajlhom ta' School of Rock, dak it-tip. Fil-fatt irridu ngħidu li Marija hija teacher tagħhom. Ukoll hija. Eżatt bħal School of Rock, imma femminili. U u tal kienu tal ħadu sem f'xi competition jisimha Sanremo, eh, jisimha GEF Music Category. U rebħuha daw. Qegħdin tmienja fil-band. Xi ħaġa ġdida wkoll għal di garax naħseb għal ħafna. Tmien membri ġifieri hemm żewġ kiterri, bass, saxophone, żewġ keyboards, drums u kantanta. Ħajkollu xi jagħmel Steve. U repertorju tagħhom ma nafux, ma nafx li għandhom xi ħaġa ta' Deep Purple ukoll. Ġifieri għamil iħobb il-mużika hard rock. U hija xi ħaġa sabiħa għax dawn għad għandhom għadhom studenti tal-iskola u ser tkun sa l-ewwel esperjenza tagħhom fuq stage kif nafuha aħna dik l-atmosfera tal-gigs veru għax dawn orrejt telgħu festival imma l-festival kien ta' tfal bħalhom. Ġifieri daw se jaraw il-bands maturi iktar minnhom għalkemm il-band naħseb Ta' warajhom ftit ikbar minnhom. Mbagħad hemm delirium, hemm l-oblique visions, u nerġgħu aħna bħala Xwandals biex nalqu il-festival. Biex ngħidek dortu l-etajiet kollha. Aħna no il-palma ta' finti eh, meta tiġi l-opportunità dejjem tajna ċans mhm. lil benz il-ġodda. Dan li zarben li ma ġivi qatt ma kien ma wasilt derrikwis. Il-fatt fit-35th anniversary kienu telaw tfal tan-nemlu. U koll Li kienu għadhom l-iskola u koll dak iż-żmien. Ehm, l-lum naħseb jistaw jiġu normali fil-gigs, imma dak iż-żmien kienu ġew u daqew xi tled xi żewġ diskit li ta' meta telet Karen l-ewwel darba naħseb jiena xi 16 sena kellha naħseb l-ewwel darba darba jekk ġifieri. Ġifieri apparti li tagħtu ċ-ċans il- U ta' qabel kellna il-Lucifer Renium kienu għadhom ġodda ah. wkoll l-ewwel darba. Kellna. Żgur l-ewwel gig tagħhom kien dak il-mil. Kellna l-Grotium darba minnhom ukoll naħseb fil-launching tal-album ta' qabel. Mm. Qed tipprova tagħti il-ħin ukoll lil min għadu jibdew ukoll. La, u hija xi ħaġa tajba u sabiħax daw bands li eh, ma jkun għadu sa magħhom ħadd fil-fatt Lucifer Renjum l-ewwel darba li daqqew kienu magħkom. Ah. Ehm, Delirium minn ċert jekk ħarġu x'qabel u. Eh, Ejja, kienu laħqu ħarġu qabel. Laħqu ħarġu. Imma din hija xi ħaġa li minn ma jkunx jafhom U ġej jara, intom qed tiġbru issa udjenza bejn minn 60 l-isfel, biex ngħidu hekk. Mill-età tagħna li jiftakrukom għadkom id-doqqu sa mm. żar ta' 17-18 sena ehm, li bdew mi wara l-pandemija u nistgħu ngħidu x-xena u l-lewa ħafna l fuq. Juri intom, allura tajjeb li jkun hemm daw il-bands iż-żar li anku marx għaxar kemm ħafna minn noħbieb jafu ma jkunux għadhom semawhom idoqqu hekk, intu qed ittuhom l-opportunità ah, li jisimgħuhom jiġifieri dan. Hemm naturalment hemm l-Oblique Visions li hija ah. waħda mill-bands il-klassiċi jew Malta. Tan-90s. Ehm, Tan-90s l-anima mortwa isom tal-bidu ta' 2000s. Ehm, Valiantis bdew ftit qabel il-pandemija, Delirium bdew wara l-pandemija, ġifieri missejtu żminijiet kollha. Jgħaddi żmien. U xieraq ngħaddu għall-mużika tal-grupp Oblique Visions mill-album li tawna fis-sitta ta' Ġunju bl-isem ta' Out of Darkness. Din hija Tears of a Sad Man, Laments of Contrition. Mela, inkomplu fuq l-event. Jismu Tresham Burn, u għażilt dak l-isem ma' raġuni partikolari għax il-bands li nħobbu aħna kollha bdew meta bdew ħa kien joħroġ zajn kien jismu Tresham Burn, ma nafx għax rajtu. Niftakru ma kellix imma. Fismin il-Metal Hammer, fismin il-Kerang. Kien ikun speċifikament da fuq Slayer, Megadeth, Metallica, Exodus, eh, Trexxi l-propja ġifieri. Mela kif edna fit-8 u d-9 ta' Diċembru, żewġ il-jieli, ikun 10 euros per night u doors open at 8 fit-8 ta' flaxija. Il-bands mm. jibdew ftit wara mbagħad peress li li dak speċjalment is-sibt. Mela, nfakrukom 8 u 9 ta' Diċembru ġewwa di Garax. Fil-fatt Diċembru hemm mobbi. Huwa u hemm ħafna trash, eh, nistgħu ngħidulu ħajkonna trash Christmas għax imbagħad il-ġimgħa ta' wara hemm eh, tal-Merdok jiġifieri għaddej dak ser nitkellmu fuq il-ġimgħa d-dieħla. Eh, in between hemm launch tal-Weeping Silence li ser nitkellmu fuq ukoll iktar qudiem. Ehm, ġifiri, Diċembru għal-minu delettant tal-heavy metal, specialment ta' trash, ehm, għandu festa li jibqa' ser zal-miliet. Hemm xi ħaġa lejlet il-miliet minn għalija? Lejlet il-miliet ta' ħejnem. Hemm ħejn lejlet il-miliet, ħejn and friends. Ehm, ġifieri għandna għandna biex ingawdu ħsew Diċembru din is-sena. Ehm, ġifieri ngħidu lil Derin jagħmel naqa' mal-dwajn u tal-miliet. Mela nfakrukom dan l-ewwel event 8-9 ta' Diċembru ġewwa Di Garax. Hemmhekk ehm, smajna wkoll l-istorja tal-grupp Ex Vandals forsi l qudiem ma li għalqu 50 sena ehm, jinġabar kollox fi ktieb bil-boxet u bis-CDs. 50 sena. Ġifri konna. Sma xar snin oħra ta'. Eh? Xar snin oħra. 70. Ftit ilu il-Baħri kellimna dwar band Zazua, fil-fatt għadhom l-iskola, bl-isem ta' Electric Echoes. Naturalment aħna kellimna jew ser inkellmu lil fundatriċi kif qalilna l-Baħri hija Maria Borg li jiddoq ukoll il-keyboards mal-grupp Delirium. L-ewwel Maria kif inti? All right, all right. Grazzi l-qajdin l-istedina. Band li smajna biha jew proġett li smajna bih madwar sena sena u nofs ilu. Ehm, kif ġietek l-idea biex, biex tibdih l-ewwel net? Ehm, da bażikament jisu f'Mejju li għadda, ċowe, sorry, f'Frar kien għadu. Ehm, kien kienet ġiet opportunità fl-iskola fejn aħdem jien ehm, biex jitlaw xi tfal kompetizzjoni San Remo ehm, tal-mużika. U bażikament kien hemm xi studenti li ġieli kienu jkunu qed idoqqu flimkien l-iskola u kont nigwidhom u kienu qaluli tipo miss nixtiequ nitlu tista' tgħinna kind of tigwidana biex nitlu. U minn hemm bdejt infittex studenti li kienu interessati biex jitlu ġifieri. U eventwalment għadna dal-band li kellna. li mhix numru żgħir ta' mużiċisti għax kif qal il-baħri ser jitilgħu ehm, jekk minn ser żball tmienja fuq l-istage li ehm, ġadi garax ma nafx kemm ser toqgħodu kollha. Issa naraw. Ehm, eħed, qegħdin tmienja i bditek inizjalment għax il-kompetizzjoni kellhom bżonn tmienja. Pero, ovvjament, kullħat rrit jibqaw u bħala tfal vera vera klikjaw fl-imkien u vera saru ħbib ġifiri ta' xurxin. U bat nixtejna li nibqaw tlieta, għaw, sorry, nibqaw tmienja, u kind of komplejna fuq dik. Naturalment, inti il-teacher taħħom allura tiġi e, isek il-manager taħħom u koll. Lazla ta' mużika, min jamila inti jew huma? Naqa' mit-tnejn, jiena nħobb nieħu l-opinjonijiet tagħhom għax sintendi huma qed idoqqu fl-aħħar mill-aħħar. Però ġieli ntihom xi suġġerimenti jiena wkoll u da skont il-vuċi tal-kantanta wkoll sintendi, ġifieri ċertu mużika mhux ħadd tkun adattata għal ċertu vuċijiet. Immeħe nippruvaw kind of nagħmlu naqa' brainstorm flimkien, nfittex naqa' mużika jien u ma jfittxu nibatu l xulxin u mbagħad we kind of reach a conclusion u ngħidu rejt mela ħa nagħmlu dawk. U din hija l-ewwel darba li ser jitilgħu fuq palk barra mill-iskola ġo Malta, hux hekk? Eħe, sissa l-iskola daqqew u l- u Sanremo, tintendi. Kif inhuma sejrin il-preparamenti għax naturalment l-atmosfera se tkun differenti? Eħe, mhux ħażin s'issa, I mean, huwa differenti ħafna minn San Remo, sintendi il-crowd u x-xena u l-atmosfera wkoll hija differenti, iktar kind of ħajkun hemm metalheads f'dan il-kunċert. Immeħed suppost preparati. U ta' min jgħid għax ma naf semmejniex li San Remo rebħus il-kategorija tagħhom. Yes, kategorija tagħhom u kienu intoġbu ħafna Sanremo. Juri, unur għal pajjiżna wkoll minn tfal l-etajiet tagħhom kemm ivarjaw. Dak iż-żmien meta tlajna kienu jisu bej 11 sa 14, issa jisu kulħadd talaq dak it-12, so jisu bej 12 u 14 għandhom. Eġu, xorta dom zardejna. Eħe, le, ħafna. Ħdejja ħafna. Mela, x'nistennew minn għand dawn iż-żgħażagħ waqt Trash and Burn? Huma ħajkollhom set qasir, ħajkun jista' xi 20 minuta, però ħajamlu ftit diski li huma minn musicals li libnihom għal sort of ġeneru tar-rock u metal u fl-istess jinħajdu u naqak classics, classic rock songs li kulħadd jaf ngħid. tipo. Jina wieħed looking forward ħafna li ehm, nara daw iż-żar għax eh, min meta kelli tfal l-iskola kont imur nara daw l-affarijiet l-iskola, però issa llum eh, m'għandix ċans nara il-mużiċisti futuri ta' pajjiżna. Fil-fatt wara mhm. l-pandemija kif ta' fin stess waħda minnhom kont inti ehm, faqqastu balla mużiċisti sar. Ehm, mela. Wara li ġbajna ġewwa. Mela, qabel ma nħallik mar, eh, naturalment mistoqsija żgħira fuq id-delirium. Fiex wasalna l-album issa ilu jekk minser żbal sena jew sena u nofs li ħareġ, jekk mhux iktar. Mhm. Ehm, xem preparamenti ġodda, naturalment ser nisimgħu xi ħaġa ġdida waqt il-kunċert? Eħe, jkonna diska waħda ġdida waqt il-konċert li teknikament daqqini għal Beer Fest imma eh, naqa improve ta' ngħidu hekk. Imma essaċ bħalissa qed nikbu qed nikkonċentraw li nikbu fuq l-album ġifieri. Ġifieri that's still a work in progress. ovvjament. Grazzi Mar li l-qajdin l-istedina ta' malajr u naturalment niltaqgħu dakinhar tal-Trash and Burn. Thank you, thank you inti. U hemmhekk ħadna l-kummenti ta' Marija wkoll eh, fuq dawn il-grupp Zazuħ li tkellimna jienu l-baħri dwar dik l-intervista. Sfortunatament Marija ma setax tattendi għal diskursata li kelli eh, mal-baħri dakinhar u ehm, tkellimnija ehm, online għax ridna nkunu nafu iktar dwar dawn iż-żgħażagħ. Intant il-silta li smajna qabel ma tkellimna ma' Marija hija meħuda mill-debju album tal-grupp Delirium State of Delirium li tawna nhar it-tmintax ta' Settembru tas-sena li għaddiet. Is-silta kien jisimha Talja. Ħa nkomplu bil-mużika tal-grupp Weeping Silence u naf ftit ieħor ser nitkellmu magħhom ukoll. Mill-album li għadhom kemm t'hawn Isles of Lore u li ser jiġi llonċjat ser nitkellmu fil-fatt magħhom fuq dan il-launch minn hawn u ftit tal-ġranet oħra Wieħed mill-aħjar albums li kellna din is-sena ħareġ ftit tal-ġranet ilu. Tawulna il-grupp Weeping Silence ftit bażikament tas-sigħat qabel ma ħareġ l-album tawna video eċċezzjonali bl-isem ta' The Collector. ċens għall-mewt. Naħseb indunajtu mill-ismijiet fuqiex il jitratta s-suġġett ta' dan l-album. Aħna magħna għandna lil Julian u lil Mario li ser nitkellmu fuq kważi kull aspett li fih dan l-album, però ħa nibdew mill-bidu. L-ewwel nett, Merħba, darba oħra fuq l-aħħar li tkellimna Marju kon online ma sajniex niltaqgħu. Ġulju ma nafx meta l-aħħar li ġej rajnik hawn. Ilu naħseb mhux ħażin. Thank you tal-istadina Noel u nsellem lil semmija kollha li qed jisma'. Isle of Lore. Ħanibdew minn hemmhekk. Ftit qabel pandemija Weeping Silence għaddew minn tista' tgħid bidla radikali. U mbagħad sfortunatament faqqat il-pandemija. Ehm, wara l-pandemija ħriġtu naħseb mill-ewwel kunċert li eh, kien it-tella, l-ewwel festival li kien it-tella, il-belt. U jiena personalment minn hemm indunajt li l-materjal ġdid għax jekk minn serzba kollu materjal ġdid kien. Ehm, il-materjal ġdid Kien se jieħu l-Weeping Silence fuq direzzjoni differenti. Ħa ngħidlek, iddiskrivew qabel nitkellmu fuq l-album minn dak iż-żmien li bdiet il-bidla radikali, naħseb fil-pandemija ħdimtu bl-amment fuq dan l-album, sakemm ħriġtu Live l-ewwel darba għalissa. Oriġinarjament naħseb dal-materjal kellu joħroġ ftit qabel il-pandemija, ġifieri dawk il xi ġimagħtejn qabel ma kien hemm dak il-lockdown sux nafin, kellna kellna ħafna mill-materjal kien les biex joħroġ, ġifieri ħafna fil-pandemija. Kellna naħseb xi six songs desti. Ekku, naħseb kien fadal tas-saħħar falzun, forsi xi. U xi tranġar l-ewwel hemm. Ekku. Imma ħafna mill-materjal kien komponut. Mill-2018 qed ngħidu prattikament. Ja, prattikament eh, fit-2018 eh, kif qed tajjeb inti ġifieri kien hemm eh, bidla fil-membri ehm, tal-Weeping Silence, ehm, kif kien hemm dik il-bidla ehm, realizzajna l-isma jekk ma jkunx hemm evolution tal-istil, mill-band Ħajmut. U ħdimna biex We Made Sure ġifieri kien hemm kulħadd kien qed iħoss li li kien hemm bżonn dik il-bidla fl-istilu hekk, Weeping Silence kienu ilhom għaddejjin 20 sena. Ġifieri kollha bej wieħed fuq l-istess stil. Jiġifieri affarijiet hekk u jekk ma tevolvix speċjalment wara 20 sena, ovvjament tiġi relevanti. U insomma, deċidejna li bqajna, l-membri li bqajna jiena Dario u Ellison, deċidejna li nkomplu. bħala weeping silence, ġifieri ma kienx deċiżjoni faċli xejn għax eh, ovvjament kienet tibni band mill-bidu Ekku, ekku, ekku. U peress ehm, eh, li konna deċidejna li mmorru għal stil differenti, ehm, ovvjament consciously tkun taf li jisma l-materjal li għandek ehm, ma tistax, mux ma tistax id-doqquma jek trit xi ħaġa ġdida, ovvjament trid tikteb materjal ġdid. Jekk hemm x'pjanijiet li nirrevajvjaw xi songs antiki u affarijiet hekk eħe jista' jkun fil-futur ġifieri, però dak iż-żmien ġifieri eh, konna deċidejna li l-istil jevolvi u anka bħala membri ġifieri profajt insib membri adekwati għall-istil li nkunu rridu immorru fih, jiġifieri li kien iktar l-ambience u l-atmosfera tal-Weeping baqgħet hemm, dik dejjem ritta tibqa' hemm. Eh, però ovvjament bħala stil evolva fik iktar influenzi death metal u iktar influenzi progressive metal. Bat kontet indur fuq il-Facebook, insomma, nara xi drummer nista' nsib għax minn hemmhekk rrid nibda. Drummers daqsxej limitati. Dejjem moħbin wara l-blat. U eh, kombinazzjoni Julian kienet jagħmel kafer tal- ta' Dream Theater. Ta' Dream Theater. Rodog kienet. Ma kontx naf minnu ġuri, għat ma kont il-tajt mi għaw jarek ġifiri. Moħbi. U, eh, ok, da He knows his, his shit, speċi. U eh, kontat jajtu, u eh, insomma, ġiviri, kien hemm diskussjonijiet, insomma, affarijiet kif deċida li jidħol. Minn hemmhekk ġiviri bdejna nikkomponu jiena Dario, Allison, keyboards u drums. Mhm. Biss. Kien komponejna xi diski. Eh. Organiku, di l-evoluzzjoni, ġvir ma kienx sforzata d-nejdu. Ekku, ekku. Dal-istil u dal-istil. Għaj minn kien hemm direzzjoni, pero isu ma naf, isu il-membri isom l-influenza ta' kulħadd isom b'xi mod ieħor jiġu amalgamati u joħroġ xi ħaġa ehm, differenti. Jiena nħobb ngħid li isu hemm id-dipartiment tal-prog ehm, hemm Glenn, Paul Paċu u jiena isna iżjed dawk in-nerds tal-ħobbu nipprattikaw u u nitlu f'dak id-dettalji Dream Theater, mm. Opetek, dak kien ħawi, u Mario, Dario, u Ellison iżjed mill-kamp u Manuel. Mm. Hmm. iżjed mill-kamp eh, doom, eh, melodic metal, eh, u isu sibna xi forma ta' coming ground bejn li tipo isu ingredienti differenti li ħalqu il-prodott li qed naraw illum ġifieri. Ħaġa sabiħa kienet li kif għal Julian ġifieri, anka jiena kont sorpriż ġifieri, jiena personalment kont għaddej minn bidla anka fl-istil li kont qed nisma', ġifieri kont qed nisma' ħafna iktar melodic metal, ġifieri u iktar progressive metal. Eh, fil-fatt l-aħħar għażla ta' Metal Over Malta, headliner kienu l-Lepris, ġifieri sem mhux kombinazzjoni. Però I was surprised ġifieri by how mhux easy, it wasn't easy, ma the transition was easier than I thought, much easier than I thought. Ovvjament thanks għall-membri l-ġodda li daħlu l-influenzi tagħhom ukoll, jiġifieri. Kien hemm taħlita, jiġifieri, so kulħadd give and take u sibna dal-common ground isu elementi li jogħġbu li xi ħadd u forsi ma naqblux dejjem ġifieri. Ejja mhux hekk bħal dejjem f'band. Kważi aħjar għax imbagħad isu dak il-kompromess Joħloq diskussjoni li għed, eh, kullħat jitgħallem minna u speċ tidrik tal-xurxin u tibda tgħid eħek u d-dim namel nerġan prova din, prova mod ieħor, titqisek tikber ma' xurxin u għed. U kien hemm it-tema wkoll isa naħseb that was a unifying iva, factor. Iva, iva, iva. Fil-fatt dik rid tinstaqsikom mhm. issa. Però qabel il-mistoqsija ħnisimgħu silt oħra minn dan l-album. Din hija A Silent Care. Ta' it-tema tal-album jew għadek il-mużika mhm. jew il-lirika. Mhm. Mill-ewwel rittu tmorru dak il-konsept tal-album l-ewwel darba mill-ewwel fuqu. Pala mhm. lirika niftakar. Kien daħal kien għadu kif daħal Ġulju, ma tantx kien kien kien maħna ġimgħati ġifieri. Jiena minn dejjem xtaqt nikteb fuq xi ħaġa folkloristika. qatt ma ħsibt fuqha x'kienet. Ehm, u darba minnhom Dario ehm, għal xi ħaġa nagħmlu xi ħaġa fuq ehm, fuq Sansuna. Sansuna u affarijiet hekk u daħal fi storja għamilna riċerka ġifiru kienet interessanti u flimkien id-deċidejna għadna speċi għalfejn ma nagħmlux album kollu hekk. U kull diska jkollha karattru abbinat magħha Huma stejjer interessantissmi li ġejjin minn ġenerazzjonijiet kbar u qed jintilfu. Ija. Jiġifieri sfortunatament dik hi r-realtà, llum iż-żgħażagħ ma tantx jinteresshom mill-folk. Però hemm rikkezza kbira. Però fihom fihom hemm ħafna ħafna x'wieħed jitgħallem. anke relevanza tal-lum, sal-lum, ġifiri, f'sens ta' ħafna tal-limit tal-ħajja fihom ukoll, mhm. ġifiri. U ħassejna li jisma, at this point, eħe, naqbdu din il-linja u nerġaw niprofaw nirrivajvjaw għal-menu fi xena metal internazzjonali għax mhux għal Malta biss għamilni, għamilni anka biex il-prodott Malti jiġi jisu esportat bħala dak. L-idea intlaqt minn kulħadd mill-ewwel, speċi yes, brilliant to work on it. Mhm. Probabilment ma konniex nafu kemm tinvolvi xogħol. Le, tkun sensasikom għar-riċerka. L-ammont ta' eh, riċerka li kellna. Speċjalment ta' saħħar falzun, anke il-melitenzja tal-università ġifieri kien hemm sibt il- il-sentenza tal-inkwizizzjoni tiegħu di ġifieri. Fil-fatt fuq is-saħħar falzuna jiena fejtħol folklor Malti Mario jafni ġifieri delattant kbir. Fuq mhm. saħħar falzun sibt xi tlieta jew erba' verżjonijiet ta' stejer differenti. Iva, iva, iva, iva eh, Ġifieri anka biex tażel li ma storja ħatimxi fuqha ġa problema li. Tittara xem, tara li huma affarijiet komuni li forsi ma jkunx il-bot ħafna minn xulxin. u tipprova u għaddattajnija u kol per pasta ħarfalzu isu ħadna l-elementi principali, pero mbat isa. Rritu kollok naqa poetic license u koll. Diki, ġifiri anki ċert offerit, per eżempju, fejn indifenda semmejnija The Devil's Grove, per eżempju, mhm. imkima tissemma di, pero aħna isu ħadna naqa dik dak. ħadna daw l-istejjer bħala iżjed bħala puntatluq aktar milli isu dokumentarju ta' xinu huma u x'mhumiex. Ekku, però quite uh, they are quite. Em, em, eh, per eżempju il-setting storiku huwa 1575 isu dak l-epoka ta' żmien l-assedju per eżempju mhm. dak iż-żmien qiegħda imniżla sentenza. So isu hemm affarijiet fattwali u kemm jista' jkun konna lejali eh, lej is-sors. Għadna attenti ġifieri l-lirika ħafna minnha, ġifieri a good 90 per cent minnha, hija bbażata fuq li li riċerkajna and it's it's quite loyal to to to to what we researched, ġifieri. Nsemmu hawnhekk il-Josie Gatt pereżempju jew Stefan Mifsud tal-Maltese Bestiary. Bestiary. Li daw ishom they revived certain stories li kienu ishom qed jintilfu qabel kien hemm Patri Manuel Magri pereżempju. Ishom Pero, u anzi, ġifiri ġew dokumentati ċerta affarijiet. Kod bataħħon ħraqnijom fil-fatti. Le, le, importanti, pero mbat isom tibda minn emmek, u mbat ultimately hija l-mużika li tidderieġi fej ħajmorru l-affarijiet. U isom hemm dak l-interplay jinnaf per eżempju bħal gaw gaw The Beast and the Hero. Isa vjaġġ anke bħal tas-saħħar falzun ukoll. Pero isu l-vjaġġ jirrelata mal-istorja tiegħu. Ġifieri edna hemm element ta' aggressività, però wkoll hemm element ta' introspezzjoni u dan biex ma jsirx il-gawgaw. Irrid irrid jgħod it-toqob tal-arbil u hemmhekk diska pereżempju issir ħafna iżjed melo u. Inti diska jżaq maqsuma f'żewġ biċċiet u klir ġifieri mużikalment. Mhm. Għandek l-ewwel biċċa aggressiva li tispjega x'inhu l-gawgaw minn fejn ġej, ġifieri qgħadna nidħlu f'dettalji minn liema constellation, ġifieri ultimament ġejja mill-constellation hemm xi daqa tal-Kawkaw, jiġifieri u minn hemmhekk iġġenerat. Stilla li tixgħel partikolarment qawwija. Fil-Milied, fi żmien il-Milied. U di relatata mal-biedja, ġifieri minn hemmhekk ġej, mill-Meżopotamja, ġifieri kemm importajna bħala history, bħala kultura, il-bidja Maltija ovvjament ġiet influenzata mill kull min ikkolonizza l-Malta li pratikament. Bħala stejjer folkloristiċi jekk tara speċjalment ġol-Mediterran, kulħadd għandu l-istess storja ma b'karattru bisem differenti. Iva, iva, hemm ħafna overlaps. Kemm hemm ħafna ġifieri biex tara kemm qabel Għax qabel ma kienx hawn la mhux ngħidlek internet, laqas radios u television ma kienu. Informazzjoni kienet moħbija. Bil-vuċi kienet tixxerret, ġifieri daw il-ħrejjef kienu kollha jixxerdu by by word of mouth. By word of mouth. U t-tieni parti mbagħad tal-gawgaw tiħu il-rappreżentazzjoni tal-psike tal-bniedem li ma jridx isir il-mostru. Allura tagħmelha u ġifieri u tieħu dik it-tip ta' ta' ta' vija insomma, qed tifhem? U anke mużikalment ġifieri vera tinbidel drammatikament ġifieri. Però eħe, dan dan l-album huwa huwa album l-album Star Weeping kollha hekk hekk kienu, però dan l-album iktar. Dan huwa album li taqbdu, tiftaħ il-CD deep, deeper perspective tal-xogħol li għamilna, ġifieri. Mhm. U tieħu pjaċir iktar tisimgħhom, garanzija. Fatt dwar meta se jinxtaraw meta se jiġi l-lonċjat is-sidi ħan nitkellmu minn hawn u ftit ieħor. Għalissa ħan nisimgħu silt oħra mill-grupp Weeping Silence. Julian, mistoqsija għalik. Jiena sirt naf li inti ehm, artist ukoll ehm, l-aħħar darba li ġi Dario hawnhekk Minnegħlija bħala pilgrimiċ imma u semmik bħala artist. Eh, niprofa namil kollox jien. Emmek, emmek sirt, għetlu mela dak ipinġu kol, għalli jwa. Ġiviri, l-artwork dik kienet kolla fidejk. Ejja, inevitabilment. Semi forst. Għajmin eh, u publiku kol fil-sassin. Pero ftitilu rejtni anka figuri li jem abbinati ma kull diska, ġifiri dana mhm. barra r-riċerka li għamilt inti. kif ġewk f'moħħok dak x'dak biex tinterpretom bħala stampa mbagħad? Mhm. Kif ħdimt? Daw l-istejjer tantu ma rikki li isu kien ħaqqhom xi forma ta' rappreżentazzjoni viżwali. U sfortunatament m'hemmx ħafna referenzi għalihom daw. Per eżempju, mhm. jien naf jekk insemmu karattri barranin jien naf. Eh, Krampus per eżempju. Eħe, eh, hemm depiction mhm. tiegħu per eżempju. Però daw il-karattri Maltin hemm ftit, ta' ġifieri grazzi għal nerġa' Stefan Mifsud u Ġużigat, hemm attentati nobli naħseb li U qed isu qed why not like contribute to this limited pool tipo. U Il-kunċett kollu isu imżewweġ mal-viżwali wkoll għandek l-album cover fuq quddiem hemm depiction ta' ċens tal-mewt, hemm isu optical illusion li l-onnella jista' tifforma forma ta' skall. Ġifieri eħem dak id-dettalji, u mbagħad hemm il-music video wkoll li wkoll jittratta l-ċens tal-mewt. Ta' min nsemmi interessanti ċens tal-mewt, ċens tal-mewt ġejja minn ċens U ġifiri, it means um, uh, ground rent, pratikament, mm. li, li ċensa dina l-entità femminili li hija pjuttost xi ħaġa unika. Entità femminili li, tar li tarrappreżenta l-mortalità um, qed tiġbor id-dejn fl-aħħar tal-ħajja ta' dak li jkun. U ġviri, naħseb uh, l-element vizuali daħal um, intertwined mal-album. U anki fil-li semmejt l-ek u kol qabel tal-saxħar falzun. Um, dik il-iswa um, graf um, um, uh, underlying the songwriting. U dik hija graf li hija oriġinata fil- film scoring, per, ah, film, film uh, script writing, ġifiri, u f'narrativi. Ġifiri, jina nħobb ħafna dik l-element ta' you branch out to other disciplines. Ġifiri, ċertu affarijiet l-overlaps li hemm huma ehm, might as well jiġu sfruttati. Le, mm. ġifiri, l-espressjoni mużikali u l-espressjoni artistika hemm ħafna ehm, overlaps bejnietom u dak li provajt nagħmel ġifiri li ehm, mhux neċessarjament l-influenza tkun biss mill-mużiċisti, imma jekk nista' influenza ruħi minn screenwriting, per eżempju, jew mm. visuals, why not? I think it makes the whole product uh, richer. Better. Oh, eh, I'm dak kien l-attentat li li ma nsegwux templates imma ngħidu let's branch out to other inspirations as well. Fil-fatt Ġulinu semma il-graf ta' konsensa Normalment, ma tikteb xi ħaġa eh, tibda jew mill-lirika jew mill-mużika. Di l-ewwel darba f'ħajti, u sa xjaħt fil-mużika jen tipo, li bdejna xi ħaġa bi graf. Fil-fatt kont se nsaqsikom kif ħassejtu intom li mhux normali. Strange, it was very strange. It was a limit, is a limitation li qatt ma ddejna minna ma nafux kif ħa għax inti meta jkollok graf bħal dik, eh, meta tibda bi graf, il-limitazzjonijiet tiegħek f'dik il-graf stess huma eh, tħossom, jiġifieri jekk inti għandek pik taf li ma tistax tuża ċertu noti, taf li ma tistax tuża ċertu lirika, allura kollox isir iktar diffiċli, kollox isir ħafna iktar limitat, iktar focused. Però dak il-focus mbagħad iġib il-flow tad-diska li mużikalment meta tismagħha tinduna li hemm storja. Ġifiri, and I was really surprised. Kien esperiment dan, ġifiri. I was really surprised kif imxiet id-diska u fl-axar mill-axar meta l-estajnija, għedna ok, wow, this worked. Speċi tinduna kemm lirikament. Għal-bidu Darja kien jgħid li għara ġej bil-lecture. Ġej bil-lecture, għax kien jiftaħ il-laptop bil-graf. Iso board active, u għet. Għax din hija graf li eh, eh, il-masters tiegħi kien fuq sequential design, illustration, so dik kienet isu il-pedament tal-masters tiegħi. Pratikament hija graf ta' tension versus time. Um, u it corresponds to certain plot points fi storja jina per eżempju jek nsemmu ħafna stejjer isom jaqaw taħt dil-kategorija, mm. per eżempju, Alice in Wonderland, per eżempju, ta' fil-ħofra, per eżempju, jew Neo tal-Matrix, ikollu lazla bej pillola oħra, li dik tista' l-inciting incident. U tibda tara li, li għandek karattru li jibda jibda minn eh, status quo, għandek dinja normali. Um, ikun hemm xi forma ta' inciting incident, and this incident throws him into a special world li dana irrit jitallem skills differenti biex jeleb il-mostru, per eżempju, jew il-diffikultajiet li jisib. U il-graf mbagħad dejjem titla' ġifieri għandek eh, ma nistax nipprova niddeskrivija, imma hawnhekk pereżempju jiġi l-inciting incident jitla' tension, u mbagħad għandek low point, u mbagħad eh, jibda tej skala ftit ftit. U kull punt, kull plot point fuq il-graf jikkorrispondi għal energy levels tension. Issa li għamil fi żmien il-COVID ehm, kiena ħafna recordings tal-band kollha ġifieri jamming sessions. U ikkorrespondejt tipo għara di l-ideja. Eh, Testa ta' taqaf din il-point. Eh, per low point għara di li sin għamnek għamlet ħaġa bil-pjano vera sabiħa. Jo hawnhekk għandna bżonn eh, solo il biżejjed biex jirrappreżenta l-Inkwiżizzjoni pereżempju. Eh, Parietek. U di ħansemmi għax naf li tħobb il-prog ġifieri ehm, għax hemm naqgħod time signatures ukoll. Ehm, u. Kamme tamiltu għalaj fimdu. Imma mumiex odd time signatures biex nejdu għar kem ħana bravi tipu. Kienu bżon juzi. Kienu eh, as in, they are at odds with each other. Mm. So, hemm dak l-element ta' um, odd ovvjament jinstema dik nara isu. Tension iktar. Eh. Ekku, eh, speċa 7 u 5 ek għandhom ċertu il-mod kif jiflow jaw għandhom ċerta tensjoni mbagħad meta tlaqqaħħom flimkien. So, hemm Huwa kien hemm studju sew jiġifieri biex għamilni id-diska. Eħed, naħseb qatt ma kelli xaħt jitkellem daqshekk in depth kif kiteb diska għal. Domna seba' xhur biex nikbu għad id-diska. Eh, seven months. Twila seba' xhur ukoll. Eh, twila, 16 minutes. Għax imbagħad dik li ġovra wara l-COVID kien hemm isu dal-pjan Umbat, inaqadna u kien ħafna tweaking u ġifiri. Dok il-jamming sessions ma kienux tipo kif bdow spiċċaw fil Pero it was meant mill-bidu li kienet tkun diska fuq kwarta, eh, ġifiri, dik qabel ma kena l-ewel nota, it was meant to be like that. You can trash it, the story. Pero naħseb dak il-xol kollu, dak il-ħsib kollu, b'dik il-riċerka kollha, eh, kiku ġiet inqas minna xar minuti kienet Ovvjament ir-realtà kienet li huma ridu l-lens tiegħu. Ovvjament kien nobli kellu l-flus u ridhom. Ehm, u eh, l-Inkwiżizzjoni insomma tellatu trial u fid-diska hemm parti mit-trial ehm, fid-diska stess. Ehm, u prattikament fit-trial qalulu eh, insomma ħati, insomma affarijiet hekk, qalulu issa l-aħħar ħaġa ħatamel. Entertainjana, f'postijiet li ngħidlek jien. U l-pjan tiegħi huwa li ġismi jerġa' jingħaqad u nitla' bħala l-Antikrist fil-1500s Malta. All right? L-Antikrist jissemma ġifieri. U bħala mod li how to um, get his vengeance. Ekku, eżatt, eżatt. Biex jieħu vengeance mill-inkwizitur li għamlulu li għamlulu. biex jgħidulhom x'fejn qiegħed Matteo qalu qallhom bil-pjan tiegħu insomma wara t-tortura. Marru sabu l-biċċiet li kienu vera qed jingħaqdu u eh, qabdu għom ħarqu. Mhm. L-istoria t-spicċem, aħna bħala ftit poetic license, ħadna ftit poetic license u zidna illi l-lashes illi ġew spredjati fl-arja ġew il-kers ġiet ikbar fis-sens ta' remember mi kienet iktar għal kem ħarqu ħasbu l-spiċċa kollox. Eh, il-kers kibret pratikament fuq l-inkwizitur. U hija storja universali le ġifieri dinna li għandek il-hero li ehm, deserving jiġi jieħu l-ar punishment u Umbat għandek il-quest tijaw how, how he, will, he will uh, get back to it. Hemm forma ta' closure ta' um, uh, risoluzzjoni. Ja storja li tirrepeti ruħa f'ħafna films pratikament. Aktar mużika minn dan l-album Isles of Lore. Dinija Mela, qabel ma nitkellmu naqra fuq il-video wkoll, nitkellmu fuq l-event li ser jiġi l-lonċjat fih dan mhm. l-album. Mela, l-event, l-album launch ħajkun The Garage fit-12th ta' Diċembru. Ikun it-tlieta. Ikun it-tlieta, Ivo Public, Lejlet Public Holiday. Ticket ħankunu aħna u s-saxħar, u ġittajba li ħajkun hemm is-saxħar magħna l-aħħar xogħol ta' saxħar huwa relatat mal-istess tema li ktibna fuq aħna, ġifieri allura ġiet isa a team denied. Qed tifhem fuq folklor Malti. Eh, fuq il- fuq il- folklor, mitoloġija, whatever, mhm. insomma, stories. Em, eh, u em, il- il-ticket ħajkun xi 8 euro, jew 7 euro, għadna ma nafux eżatt imma bebet u għaremmek, u min jixxi s-sidi em, ħajtħol bxej. Ġviri pratikament em, eh, worth it tixxi s-sidi. Tifhem? Em, eh, Għal-mużga biss u koll wertit. Thank you. Nittamaw, ekku, Thank you, thank you. Ifimni mir reviews li nieħdu internazzjonalment. Sissa għadna maħadni xin qasmin 7.5, so we're, very pleased. Insejna nsemmu kol fuq recordings, il-guest guest singer. Ekku. Selling point u kol tal-album. Ħanajdu fuq l-event l-għu, ħalli Bibien f'xi ħin jiftħu? Bibien jiftħu f'xi tmienja, ġifieri l-ewwel band jew is-saħħar jibda f'xi disa', disa' u kwart, whatever, u aħna nibdew xi l-għaxra, għaxra u nofs. It's a fluid event fis-sens ta' m'hemmx rigid times. Mela, ħriġtu żewġ videos. Żewġ singles, żewġ videos. Wieħed minnhom hemm il-mistieden speċjali u l-ieħor hemm video li nistgħu ngħidu huwa bħala filmat. Ħa nitkellmu fuq dak l-ewwel. Dak li Mister Żball Ċen sal-mewt. Aha, dik kollek. Ċen sal-mewt. L-istorja tal-video min ħareġ biha min għamel. Da. Da. Da u. Il-proċess. Pratikament is-sagrifika xhur kbar minn ħajtu. Il-proċess beta daqs dażmin sentejlu. Ġviri, minn għax qabel ma ċu li rekordjajna. Mm. Ġviri, eżin, id-diska kienet diġa miktuba u verol ġviri ġa kellna d-dema u dak iż-żmien. Umbat użajt il-mużika bħala eh, puntat luq fil-verità. Issa mbagħad mill-mużika rrit noħloq storja relatata, ovvjament fuq ċenza l-mewt li semmejna li tiġbor l-erwieħ. Però kelli qisu noħloq storja li nista' nittajmja mal-mużika. Ġifieri tara l-video hemm ċertu cues naf fil-bidu tajru karozza pereżempju, qiegħda timed eżatti mal-mużika tieqaf pereżempju. Jekk if I reverse engineer it, ġifieri bdew bdiet bil-mużika, u mbagħad story beats, biex ngħid ara dawn ċertu plot points hawnhekk irid ikun hawn resolution, hawnhekk irid ikun hawn midsection mela rrid xi ħaġa naq iżjed glorjuża, iżjed drammatika. Minn dawk l-story beats mbagħad sketches, mbagħad storyboards, mill-storyboards l-animatic li hija l-storyboards li jkunu ttajmjati mal-mużika. Mal-mużika mbagħad il-filming. U mbagħad eħe casting, ġifieri hemm Michael Basmadjan bħala main actor, Sandra Davis bħala ċans għal mewt dawn huma atturi veterani. Għalija vera vera ħadd peċi li they were on board. L-animatic isa biħet l-ideja li tipo jgħidu eh, da mhux mhux. Naqa professional sewi ġifieri. Mbagħad minn l-ewwel aċċetta. Minn hemm ġifieri mbagħad location scouting da ħdimna ma' Cedric Vella ġifieri kulħadd ta' daqati. Imma ġifieri naħseb eħe le paċenzja kbira. Sedri ħasib il-filming u l-VFX, ehm, jien ħasib il-storyboards, concept, direction. I mean, għadna kemm jista' jkun we joined forces, ehm, il-band members kienu hemmhekk u għat il-filming minn iżom il-reflector, It was uh, like a really like a small team imma kellna Violet Villa fuq make-up, um, il-mi mux għat insemmi. Team zaħir imma dedikat ħanajdu għagġi. Unna xilna noħorġu l-ideja. Għadu kif tajba, għadu kif ħareċ il-ġimma l-oħra l-video. Nħedġiġkom taraw. Ftit sijat qabel ma l-ġillon ċijat l-album digitali. Bil-fat ġiviri kienet l-ideja tal-label, Mhm. U minn hawnhekk nixtieq insellem lil Thomas tal-Vici Solon Productions tal-li jemmen ħafna ħafna ħafna ħafna fina. Mill-ewwel listen. Mill-ewwel listen għalinna mill-ewwel għalinna speċi you're accepted in our label, happily. U minn dak inhar lem ġifieri f'tu dej samaw xi seba' darbit. Issa da persuna li jirċivi 50 album kull jum. Qabel nitkellmu fuq il-video l-mistieden li ieħor, hemm ta' falzuna beħsibek tagħmel film? Mm. Nixsi. Tuna l-flus. Oh, it can be translated into a film like uh, literalment film jista' jiġi dew. Ekku, ekku, ġifieri l-istorja ġiet isa molded biex tiffitja ċertu eh, narrative eh, ta' film eh, framework tipo, ekku, Le, le, time-wise, seħe, le, biħħajt ruħi, jena l-ċenza, pratikament. U qabel da kumbat ħareġ film li hu filmat li hu totalment differenti, pero hemm mistieden importanti fih. Rajni fuq l-istage għaw Malta, jekk Mr. Zbal, fit-tielet jorraba. Tielet edition. Tielet edition ta' Metal Over Malta. Jiena personalment ili ġifiri in kontakt magħhom bħala ħbib, ġifiri tul ta' snin sew, ġifiri. Fil-fatt dik il-connection kienet għamlita possibbli nġibu l-Orphan Land u Malta, eh, kieku finanzjarjament ma kienx tkun possibbli, żgur. U fl-aħħar mill-aħħar peress li konna ħadna d-direzzjoni ta' death metal u progressive metal bħala band, edna isma, irridu xi ħadd li jirrappreżenta daw żewġ stili wkoll. E, u l-Or Finland huma għandhom kemm influenzi death metal u kemm progressive metal, Coben nirrispettaħ immensament bħala persuna, ġifieri għax mhux Bniedem kbir, mm. ġifiri, jagħmel ħafna affarijiet ġifiri anka barra l-metal u affarijiet hekk bħala persuna vera bniedem solid ġifiri. U speċi tkellimt mal-band, njaf li kikun saqsu l-kobi u affarijiet hekk. U eh, ġiġa kellna esperjenza ma' Enders ta' Dragonian li feature fuq l-album mhux ta' qabel ta' qablu. U speċi deċidejna li mmorru nippruvaw ngħidulu ġifieri u aċċetta. Sema diska, ovvjament, kif sema diska aċċetta mill-ewwel, ġifieri qalilna speċi this is very good. Kellu jagħmel two pieces fid-diska u tant għoġbitu li għamel it-third part. Jiġifieri għedtlu gladly jekk trid tagħmel sitta jew seba' bix-xorta. Dik iċ-ċans tal-midsection, jiġifieri ma kienx pjanata. Iċ-ċans tal-midsection ma kienx pjanati. Jiġifieri li kamilhom u jiġifieri għalli għamilt biċċa żejda għax ħassejt li tista' tgħin, jiġifieri fiha, jiġifieri I was kif smajta l-ewwel darba Meta batili, l-emozjoni li ħassejt qatt ma ħassejta f'ħajti, meta realizza. Ekku, meta realizza li jisma' bniedem li l-ek segwi għal decades, mhux snin, decades. Qiegħed fuq l-album tiegħek and it's done, rekordjom batom lok lesti, u aċċetta li jkun fuq il-video, jiġifieri tipo he was very ah. nice about it. Id-disko ġbitu ħafna, ġifieri, u vera kontenti ġifieri bil-collaboration. Miex miex collaboration faċli, ġifieri li ġib bniedem ta' dik l-istatura. fuq album minn Malta, miex assolutament. Le, zgur. Jaqbel leħnu, kem. U leħnu qabel ħafna. Daħal penna daħal. Naħseb ma sajtu xittuħ diskaħjar minn. U ħaġa pozittiva ħafna u koll, anka fiż-żewġ biċċiet li kellu jagħmel, aħna tajni indikazzjoni u għadni niftakar il-meta bat li WhatsApp ġiviri, għalli these are too good to change. Għalli I will leave them exactly as they are. U dik kienet vera ek xaħġa li vera ħat pieċir bija personalment, għax għet jgħidlek isma, your composition is, is perfect. This is how Mela, dawn il-diski kif qed inti kienu ilhom lesti tneħħi ta' falzun ehm, sal-pandemija. Mhm. Ehm, naturalment, knowing you, ħdimt fuq xi ħaġa ġdida wkoll. Eh, le, le, le, le, le, le. Le, ehm, dal-album ġifiri, eh, ifimni waqt il-pandemija xorta konna meta stajna nil-taqaw, Xorta kont noqogħdu nirranġaw fid-diski u niffittaw, jiġifieri għalhekk il-prodott fl-aħħar mill-aħħar huwa tajjeb, jiġifieri fis-sens tax vera konna fitti fuqu, jiġifieri u kollox. Jiena fuq il-diski għal futur affarijiet ovvjament ma niktibx diski waħdi, jiġifieri nikbuhom bħala band. Jiġifieri fil-verità meta ma konniex qed niltaqgħu ma komponejniex Komponejna affarijiet imma isom ek separati, ġifiri, rifsem għanna, ġifiri, pero ehm, ovvjament pala eh, dal-album kien wisq impenjattiv biex tikteb xi ħaġa għal-futur. Mhm. Qed tifhem jiġifieri we made sure illi the eight songs, nine songs, nine songs insomma that we have are good enough, not good enough, are perfect, jiġifieri, perfezzjon qatt ma sta ħaqa, però as much as possible. U dik tieħu ħafna ħafna ħafna jien. So, mm-hmm. diski komponuti għal u d-dim mannix. Ġifiri, riffs hemm, idejat hemm. Pero eżatt l-idejat li jerġa' ikun Concept album bħal dan, forsi suġġett differenti jew. Ifhimni, there were talks, it could be, però qatt m'hemmx deċiżjonijiet. Mhm. Ħallejtu stejjer barra, ġifiri jista' jiġi volume 2. Jista' jkun, jista' jkun fuq konċetti oħra, daħna l-aħjar minnu. Għax imbagħad ifhimni when you start when you start forcing it, eh, sens ta' eh, jista' jkun ta' li nejdu eh, all right, nibgħu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa koncept fuq mitoloġija Maltija u affarietek, pero għadna l-bot ħafna biex nkunu nafu eżattament x'jista' joħroġ fl-album li ġej. Għalissa ngawdu dal-album mbagħad naraw. Ħa nitkellmu naqra sa fuq il-produzzjoni ehm, biex ħareġ prodott bħal dan ehm, kella tkun anka recording metikolus ħafna. ħafna, ħafna, ħafna. Fil-fatt ġviri domna rekordjaw l-album kważi Mux l-esagerat, imma. Xur, saba xur. Il-mixing naħseb. Le, kollox, kollox. Eħe, mux il-recording. Le, il-recording il-nifsu ma damx esagerat, pero mbat il. Zar mot metikolus, pero mux li tajt. Pero mbat eħe, l-fittar. Pero l-fittar fizmin il-mixing, ġviru, u tanks ta' dak tat-tanks ta' dak l-iffittar irnexxielna naħdmu ma' Jens Bogren ukoll, ġifieri għax finalment dak l-iffittar ippermetta. Ant David De Pasquale. Ħafna deħel semmu hawnhekk ngħidulu thank you tal-paċenzja wkoll u kollox. Però finalment il-fatt li konna metikolużi ħafna fuq ir-recording u fuq il-mixing ippermetta li Jens Bogren ikun jista' jagħmel mastering Bellezza. Ġifiri, Jens Bogren għal minn ma jafux huwa wieħed mill-aħjar producers fil-metal tal-Ewropa. Fascination Street, il-fees biex taħdem miegħu huma eżorbitanti, però we wanted to try to have the best in everything dal-album. Għall-inqas f'mastering, ġifiri, mastering all the way. Ma ikollok mixing deċenti tipo u taj għajmin ma Dave ħedimna taj il-mixed version ġifiri. Kienet tajba ħafna. Domna ħafna nifittaw u għedna, all right, this is presentable. Fil-fat Jens ġifiri għalina jes, għalina nista naħdem sew. mhm. bliem. Jens huwa persuna ekku li tana feedback. L-album oġbu ħafna ukoll, ġifieri. U eh, prattikament huwa persuna li jrid jażlek eh, biex mhux jaħdem ma' ma kollha mhux ħaddih il-flus jgħidlek orrejt għal masterja għalek l-album. U persona li jrid jażlek sa mal-prodott oġbu għal orrejt nistgħu naħdmu mbagħad tkellimna fuq finanzi. Ħadem ma' Lepres u. Eh, Ħadem ma' Lepres, ma' Devin Townsend, ma' eh, Lopet, ma' Steve Wilson, ma' Katatonia, ma' l-Orphan London nifisom, ma' Septic Flash, Sepultura. U surprisingly, fl-istess studio kol ħadmet Billy Eilish. Ekku. For some reason. Ekku. I mean, umma M-team ġifiri u kol. Yeah, they are very, very professional. Ma tista tażel tejt jina ma' Jens Bogren, per eżempju, rrid naħdem. kolħat isu jispeċjalizza fil-ġanr tiegħu. U taraw xi darba jew hemm ħsibijiet li xi darba jkun fuq vinyl? Eh, mal-label ngħidlek id-dritt tkellimnija, però depends on manufacturer għax vinyl biex tagħmlu hemm ħafna ħafna ħafna limitations finanzjari. Irid jiġi remastered. Irid jiġi remastered, għoli ħafna bil-production tiegħu. Il-lyrics ħa jidru. Jidru maħe. Believe me, Julino, għat attent ħafna. Pero at the limit, ġvira, xtant kienem kontenut to put in uh, kem 14, 14, 18, 18 pages. Kem, kem, 18 pages. Imma kem page dedikata jew tnejn għal kull karattru ġviri. Eh, le, le, space sew, lyrics bar, kom biex taqrom. Plain and simple ġviri f-sens eh, ta' memx. Grazie Ġulin. Issa naraw, meta tara s-sidi Mela, grazzi li l-għajtu din l-istedina, ħna naturalment nerġu fakruhom il-launch. Mela, l-launch fi 12 ta' Desembru, di garax, flimkien ma' s-saxħar, nishtiq ringrazzjaħ minn hawnhekk tal-li ħajftħinna ġifiri għal dak il-konċert. Ħaġa waħda biss nista' nixtieq nżid Naf li bħalissa hawn ħafna gigs u ħafna gigs salt u affarijiet hekk. Aħna ilna ħames snin nagħtu l-forzi tagħna kollha finanzjarju mhumiex eh, biex joħroġ dan l-album. Kull met nitolbu minn għandkom u għat tliet sigħat mill-ħin tagħkom Biex tisimgħu l-album u tiġu għal-launch u jista' jkun tixtru s-CD. Ikun apprezzat ħafna. Li tiħdu gostu wara kollox. Wara kollox jiġifieri, tiħdu gost. Uh, win-win għal kulħadd ngħid. Ekku. Pat saħar bil-mużika ġdida tiegħu wkoll uh, se jkun għax bħalissa qed joħroġ um, diska wara l-oħra, jiġifieri nistennew materjal ġdid ukoll dakinhar. Ekku. Mela, grazzi. Thank you lilek, Noel. Thank you, uh, grazzi pal dejjem ta' dedikazzjoni tiegħek. The sea knows you, man. Thank you. U aħna minnaħa tagħna wasalna fit-tmiem ukoll din l-edizzjoni hemm Jien ma baqli xieħ li f'namel appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Ser nalqu bil-mużika tal-grupp naturalment Weeping Silence u s-silta tagħhom Where Giants Roamed. Naturalment dawn id-diski sibuhom fuq l-album Eyes of Lore li kif smajtu matul din il- Diskursata ser jiġi llonċjat minn hawn u ftit tal-ġranet oħra. Aħna narawkom hemmhekk ġewwa di Garage. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħiet.